Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական ապատեղեկատվությունը Ցանկացած բռնություն հետաձգում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը։ Գյուղատնտեսության խթանման ծրագրերից մեկն էլ հանրապետության շրջաններում մեքենատրակտորային կայանների ստեղծումն էր։ Արտադրոցական պարապմունքները ոչ միայն զբաղմունք են, այլև երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կարևոր բաղադրիչ։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կայացել է ամանորյա տոնական համերգ։ Արցախում գործում է քիքբոքսինգի ֆեդերացիա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Հունվարի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 500 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիս արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հան 17 տիպի նռականետ։ Ինչպես հայտնել ՆՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Ի պատասխան Գալաթիվի AM կայքում վերջերս հրապարակված Պավել Մանուկյանի հաշմանդամության նպաստի վճարումը Արցախը դադարեցրել է սլակները ուղում են դեպի Հայաստան հոդվածի որտեղ պնդվում է, որ Պավել Մանուկյանի զինվորական հաշմանդամության համար տրվող կենսաթոշակը դադարեցվել է, ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը հայտնում է, որ սույն տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ ԼՂՀ գործող օրենքի համաձայն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող կենսաթոշակառուի թոշակի գումարը կարող է վճարվել լիազորագրով, որն էլ իրականացվել է մինչև 2016 թվականի հուլիսը ներառյալ։ Հաղորդագրությունում հայտվում է, որ Պավել Մանուկյանի կենսաթոշակի վճարումը չի դադարեցվել։ Դրա համար անհրաժեշտ է քրեակատարողական հիմնարկից ներկայացնել լիազորագիր եւ ստանալ առ այսօր չստացված հաշմանդամության կենսաթոշակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայկական կողմի հասցեին հերթական անհեթեթ մեղադրանքներն է տարածել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանին մեղադրում է Թովուզի շրջանում զորքերի շփման գծի մոտ անօթաչու թռչող սարքերով տնայնագործ պայթուցիկ սարք նետելու մեջ։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Չտամբու կողմից նման ոչ ավանդական տնայնագործ պայթուցիկ օգտագործելը նպատակ ունի վնաս հասցնել առաջնագծում գտնվող ստորաբաժանումների անձնակազմին։ Այս ստեղծագործությունը գրողին ըստ երևույթին բոլորովին չի շփոթեցնում սեփական պնդումների հակասականությունը։ Պարզ չէ, թե ինչ հիմքերով է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում, որ անօթաչուն, եթե այն գոյություն ունեցել է, հայկական ցակման է։ Մեկնաբանելով այդ անհեթեթ հաղորդագրությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նշել է. «Վախի աչքերը լայն են»։ ԵՀԿ Միսկի խմբի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը անհամբերությամբ սպասում է տարածաշրջանային այցին լսելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հակամարտող կողմերի դիրքորոշումները։ Նա նշել է, որ մտադիր է սերտորեն աշխատել Մինսկի խմբի իր գործընկեր համանախագահների հետ, խրախուսելու կողմերի կառուցողական ներգրավվածությունը կարգավորման հետագա ուղին նախանշելու հարցում։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների ընդգրկմանը բանակցությունների գործընթացում դիվանագետը ասել է. Անձամբ ես մոտ ապագայում որևէ արմատական փոփոխություն չեմ կանխատեսում։ Ուզում եմ շեշտել, որ համանախագահները նախկինում նշել են, որ մենք հասկանում ենք հակամարտության բոլոր կողմերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումները լսելու կարևորությունը իսկ այն, թե այդ դիրքորոշումները ինչպես են ներառվելու բանակցություններում, մի հարց է, որը համանախագահները շարունակում են քննարկել կողմերի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հունվարի 18-ին Մոսկվայում կհանդիպի ԵԱՀԿ-ում նախագահող Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Քուրցի հետ։ Հանդիպմանը կքննարկվեն նաև ներուկրաինական Ղարաբաղյան եւ Մերձդնեստրի հակամարտությունները, մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների ապագա նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձի գործոնը քիչ բան է որոշում Ղարաբաղի հարցով բանակցություններում։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա համոզմամբ քիչ բան կփոխվի նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների նոր ներկայացուցիչի գալով։ Ամեն դեպքում համանախագահները կշարունակեն միասին աշխատել, քանի որ Ղարաբաղում պատերազմը խոշոր ուժերից ոչ մեկին պետք չէ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գյուղատնտեսության խթանման ծրագրերից մեկն էլ հանրապետության շրջաններում մեքենատրակտորային կայանների ստեղծումն էր։ Մարտակերտում գործող կայանի գործունեությանը անդրադարձել Վարսիկ Հարությունյանը։ Հանրապետության հողօգտագործողներին համալիր ագրոտեխնիկական ծառայություններ մատուցելու, մատուցված ծառայությունների որակը բարելավելու, մշակվող տարածքների մակերեսները ընդլայնելու, նոր մշակաբույսերի մշակությունը խթանելու եւ գյուղամերձ տարածքների մշակության աստիճանը բարձրացնելու նպատակով կյանքի է կոչվել մասնավոր մեքենատրակտորային կայաններ ստեղծելու ծրագիրը եւ արդյունքում ստեղծվել են 5 մասնավոր մեքենատրակտորային կայաններ, որից երկուսը Մարտակերտի շրջանում, մեկը Ասկերանի, երկուսը Մարտունու շրջաններում ոլորտում։ 2011 թվականի հունիսի 5-ից Խոսրով Օհանյանը նշանակվել է Մարտակերտի մեքենատրակտորային կայանի տնօրեն, ինչ է փոխվել մասնավորեցումից հետո, ինչպես է այսօր աշխատում Մարտակերտի մեքենատրակտորային կայանը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների բոլորովս շրջանում 40-50%-ով շատ կարեկ եթե սեփականաշնորհ ստապելու քիչ աշխատեք։ Ավելի շատ կարեկ աշխարհը բնակչության համար էլ աշխատի բնակչությունը ասելիս ասիքս նա որ ծավալս ավելի շատ լինի խոսքով մոխրաթրա դա 35 գոչին օբշանում է 40 հեկտար հեկտարը զորավից սոդեղ 1000 մետր Ըստ Մարտակերտի մեքենատրակտորային կայանի պետի շրջանի կայանը սпасարկում է Հանցապարի Թալիշ, Կարմելևանոր, Հայկաջուր, Մոխրաթը, Վերքելուրաթը, Մարաղա, Հայկաջուր, հիմնականը յուղալատները ֆիքսված 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից սեփականաշնորվել են հանրապետությունում գործող մեքենա-տրակտորային կայանները։ Որքանով էր ճիշտ այդ գործընթացը Խոսրով Օհանյանի խոսքով։ Չնայած աշխատանքի ոչ ոչ մի բան չի փոխվել, բայց ավտոզերը ելի որ նիկասալով 40% շրջանում ու կապահովում։ Մեքենա-տրակտորային կայաններն հատկապես ակտիվ աշխատում են βέρքահավաքի, աշնանացանի եւ գառնանացանի ժամանակ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արտադրոցական պարապմունքները ոչ միայն զբաղմունք են, այլև երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կարևոր բաղադրիչ։ Այդ կարծիքին է Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասելյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում ամեն երրորդ դպրոցական հաճախում է որևէ արտադպրոցական խմբակ։ Նշելով այդ մասին Սլավա Ասերյանը հայտնեց, որ նախարարության ենթակայության տակ գործում է 18 արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 7 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններ, 10 մարզադպրոց ու շախմատի 1 դպրոց։ Դպրոցականների մի զգալի մասն էլ ներգրավված է մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի ենթակայության տակ գործող 15 արվեստի ու երաժշտական դպրոցներում։ Աշակերտները հաճույքով են մասնակցում նաև դպրոցներում կազմակերպվող հանդիսացվող արտադասարանական ծրագրերին ասել է թե այս ամենը հնարավորություն տալիս որ ուսումնական պարապմունքներից դուրս երեխաները կարողանան իրենց ընտանակություններին համապատասխան ընտրել այն ձևերը, դա լինի սպորտ, դա լինի հնակրթություն, թե այլ զբաղմունք, այս բոլոր պայմանները մեր դպրոցականների համար ստեղծում են։ Երեխաների զբաղվածության խնդիրը մշտապես նախարարության ուշադրության կենտրոնում է, հավաստում է նախարարը հավելելով, որ երեխաների ներգրավվածությունը տարբեր խմբակներում տարեց տարի ավելանում է։ Հատկապես պահանջված են մարզական խմբակները, Այս համատեքստում անցյալ տարվա գլխավոր ձեռքբերումը Մարտունու շրջանի Գիշի եւ Ճարտար համայնքներում բացված մարզական կառույցներն էին, հակեցած ժամանակակից մարզագույքով։ Այս տարի մենք երկու համայնքներում, Ճարտարում եւ Գիշիում մարզական կառույցներ Բարեր Ավակյանի միջոցներով համապատասխան շենքային պայմաններ ստեղծվեցին եւ այսօր այդտեղ արդեն դպրոցներում գործում են մարզական խմբերը։ Անցյալ տարի Ստեփանակերտում եւս մեկ մարզացրահի բացում տեղի ունեցավ, ինչը նախարարի համոզմամբ մայրաքաղաքի դպրոց դերձակալների համար ինքնադրսևորման լրացուցիչ հնարավորություն դարձավ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայկական սփյուռքի ձեռնարկատերերը շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղում ներդրումներով։ Այս մասին ասել է սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանը։ Նրա խոսքով Սփյուռքի նախարարությունը արդեն մի քանի ձեռնակատարերից նամակներ է ստացել, որ իրենք ցանկանում են տեղեկանալ Լեռնային Ղարաբաղում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունների մասին։ Մենք ծերտ կապ ենք պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության եւ ներդրումային ծրագրերով զբաղվող կառույցների հետ։ Այս տեսակետից Սփյուռքի նախարարությունը կապող օղակ է։ Նախարարությունը նախատեսում է ձեռնարկատերերի համար տեղում Ղարաբաղում ներդրումային ծրագրերին ծանոթանալու հնարավորություններ ստեղծել։ Նշել է Սրապիոնյանը, հավելելով, որ Ղարաբաղի հնարավորությունները ավելի մեծ են։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանը տարիներ շարունակ լուրջ խնդիրների առաջ էր կանգնած, չունենալով շենքային նորմալ պայմաններ։ Տնորեն Մելանիա Բալայանն նշել է, որ շենքը տիպային չէ, վթարային է։ Նախատեսվում է թանգարանը վերակառուցել, դրա համար առաջիկայում ժամանակավորապես կտեղափոխվենք այլտեղ, նշել է Մելանիա Բալայանը եւ ավելացրել, որ իրենց համար Արցախի պատմությունը եւ մշակույթը ներկայացնելը մեծ պատասխանատվություն է, որոնք էլ իրենք ձգտում են անել ըստ հավուր պատշաճի։ Տնորինի խոսքով թանգարանային համակարգը մեծ զարգացում է ապրում ողջ աշխարհում եւ նպաստում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ երեկ կայացել է ամանորյա տոնական համերգ։ Փոքրիկների համար համերգային ծրագրով հանդես են եկել Մարիախաղակի մշակութային տանսանները։ Տոնակատարությանը մասնակցել են մուլտիպլիկացիոն հերոսներ, ինչպես նաև իրենց շնորհավորանքն են բերել Ձմերպապն ու Ջունանուշը։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի համոզմամբ ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի գործունեության շարունակման համար խնդիր կարող է առաջացնել ԵՀԿ անդամ երկրներից Ադրբեջանը՝ Բաքու-Անկարա, Բաքու-Մոսկվա տանդեմի միջամտությամբ։ ԵՀԿ գրասենյակը տարածաշրջանում եզակի է, քանի որ մեր հարևանները վաղուց էին փակել իրենց տարածներում ամեն ինչ անում են, որ ԵԱՀԿ-ն դուրս մղվի ընդհանրապես տարածաշրջանից, եւ այդ հարցում շահագրգռված են ավելի շատ Անկարան եւ Բաքուն, ասել է քաղաքագետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր երթնակալությունից հետո պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Որքան հասկանում եմ, նրանք կցանկանային հանդիպել, եւ ես դրան հրաշալի եմ վերաբերվում, ասել է Թրամփը։ Հազարավոր ցուցարարներ մտադիր են Վաշինգտոնում հունվարի 20-ին բողոքի ակցիա անցկացնել, որ เป զի խաթարեն Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունը։ Նրանք փորձելու են արգելափակել բոլոր 12 անցակետերը, որոնք տանելու են դեպի միջոցառման անցկացման վայր։ Բայց այդ նրանք ցանկանում են ցույցերի եւ փողոցները փակելու միջոցով խանգարել երթմնակալության ավանդական պարահանդեսի անցկացումը։ Ոչ Թրամփը, ոչ էլ նրա թիմակիցները դեռևս չեն մեկնաբանել ցուցարարների ծրագրերը։ Ակնկալվում է, որ Թրամփի երթմնակալությանը կմասնակցի 800.000 մարդ, նրանց անվտանգությունը ապահովելու է 15.000 ուժային։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ Ադանայից ընտրված падգամավոր Մերալ Դանշ Բեշթաշը հայտարարել է, որ Թուրքիայի ամենաշատախոս մարդը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն է։ Նա բողոքել է, որ իր խմբակցության երկու համանախագահներն ու մի շարք падգամավորներ ազատազրկման մեջ են գտնվում ազատ խոսելու համար։ Եթե խոսելը այս երկրում պատժվում է, ապա նախագահը պետք է ծմա ազատազրկման դատապարտվեր։ Եթե անգամ նախակրթարանի տարիքի երեխաներին հարցնեք, թե ով է Թուրքիայում ամենաշատախոս մարդը, կասեն Էրդողանը։ Դա բոլորը գիտեն, ասել է Բեշթաշը։ Մարզասերների համար Անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ից Արցախում սկսել է գործել քիքբոքսինգի ֆեդերացիան։ Ըստ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանի, ֆեդերացիայի բացման համար հանրապետությունում արկա են բոլոր նախադրյալները։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ սպորտի վարչությունը ամեն ինչով աջակցում է նորաբաց ֆեդերացիային։ Ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Արմեն Ղահրամանյանի խոսքով սպորտի այս ձևը եւս նպաստելու է Արցախում սպորտի զարգացմանն ու առողջ ապրելակերպի խթանմանը։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի գոլը Սանդերլենդի դարպասին ճանաչվել է լավագույնը։ Ավելի վաղ Մխիթարյանը գոլը լավագույնն էր ճանաչվել նաև Մանչեսթեր Յունայթեդի պաշտոնական կայքի հարցման արդյունքներով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։